สาธุชนทั้งหลาย วันนี้อาตมาเป็นพระสงฆ์มาจากเมืองไทย ได้ถูกนิมนต์มาพบกับญาติโยมทั้งหลายในที่นี้ Today is received the invitation uh, to come and visit and meet with all of you we've come uh, all the way uh, from the tradition and the Sangha tradition of uh, Thailand. Can you hear me all right in the back? ตอนนี้ไปเป็นเวลาที่จะทำความเข้าใจกันสักหน่อยหนึ่งว่า โอกาสที่พระสงฆ์จะมาพบกับญาติโยมทั้งหลายในที่นี้เป็นโอกาสที่หายากที่สุด The opportunity, uh, finding the opportunity to come and visit uh, with all of you is uh, difficult, indeed difficult. And of course, this is his first time here, so that he would like to take uh, this opportunity to uh, develop a bit of understanding and give you all a bit of understanding of what we are. <clears throat> มาเห็นประชาชนในที่ประชุมนี้เป็นอันมากอาตมาก็มีความดีใจด้วยเพื่อจะได้ศึกษาอะไรกันในหลายอย่าง Seeing a lot of you gathered here together, it makes him feel very happy uh, to see all of you and to have this opportunity. ต่อไปนี้จะฝึกนั่งกรรมฐาน นั่งกรรมฐานเสร็จแล้วจะอธิบายธรรมะการประพฤติปฏิบัติให้ฟังพอเข้าใจ ต่อนนั้นไปก็จะฉายหนังเพื่อความเข้าใจในการปฏิบัติต่อไปด้วยวันนี้ First of all, I would like to start by giving us all meditation instruction, and uh, for uh, a short period of time. Uh, after that, which time he will give uh, a short discourse, and uh, then uh, show the film, so that it's a very good film that was done in Thailand by the BBC, so that people can give people a bit of understanding what our lifestyle is about <clears throat> ตอนนี้ไปเตรียมตัว <clears throat> At this time for all of you to prepare yourselves uh, to sit uh, in meditation. <clears throat> คือให้นั่งท่าทางตามสบาย ให้นั่งตามสบาย ให้นั่งตามสบาย อย่าให้ปวดอวัยวะ อันใดอันหนึ่งได้ก็ดับตาลงสักนิดหนึ่ง แล้วก็เอาใจตั้งไว้ที่ใจ แล้วกำหนดลมหายใจเข้าออกตลอดเวลาธุระวันนี้ไม่ทำอะไร มีแต่เรื่องว่าเราจะทำความรู้ให้จิตต่อลมเข้าออก อย่างเดียวเท่านั้น For all of you to sit uh, in a comfortable posture, that posture which is most comfortable for you, and not to sit uh, in a strained, uh, uncomfortable way, and to note uh, your breath, to become aware and be mindful of the natural in and out flow uh, of your breath that at this time we have that one responsibility to ourselves and that one thing to do, that it's not necessary to do anything else, to put aside everything else and to do that one thing in the present moment. To make your mind firm to do this exercise. เอากี่นาทีกันเอากี่นาทีกันชั่วโมงกี่นาทีกันเนี่ยสิบหกนะ สักสิบห้านาทีสักยี่สิบหรือสามสิบเคยนั่งกันมั้งนั่งนั่งพื้นกันนั่งเตียงเอออเป็นแล้วไว้แล้วใครตอบบ้างเนี่ยนะ Nobody's going to answer. อย่างนี้บ่อย ๆ จะดีไหม If you had the chance to uh, practice like this regularly, often, would that be good? ต่อไปมีคอยรับฟัง โอวาทเล็กน้อยพอสมควรให้ท่านประปากะโลเป็นเป็นลาบแปล at this time take the opportunity to give you a teaching.ทุกคนที่มารวมในที่นี้มีมีใครได้ไปไทยแลนด์หรือเปล่า <coughs> Of all of you sitting here have are there any of you that have ever been to Thailand? Oh, Have you ever been to his uh, monastery, Wat Pha Phong? Hmm. He said that his monastery and then the branch monastery of uh, Wat Bung Wai, where the Western people uh, stay, there's many people that have been through and things, so he asked your forgiveness that if he, you've been there, that he doesn't remember you. <laughs> เป็นวัดที่ชาวตะวันตก ชาวตะวันตกไป วัดประพงวัดนาชาติ อยู่ในป่าทำกรรมฐานทุกวันนี้ก็มีพระหลายองค์ ชาวตะวันตก แม่ชีก็มีอยู่นั่นกำลังฝึก So there are Western people uh, now staying in his forest monastery and branch, the Western branch monastery. Mm -hmm. Uh, stay in their training and practicing. And there's also uh, two Western nuns, one German and one American. ดังนั้นบัดนี้อาตมาจึงได้โอกาสดีที่สุดจึงได้มาเยี่ยมญาติพี่น้องในอเมริกานี่วันนี้ จึงมีความภูมิใจมาก <coughs> So he feels very happy and proud to be here to have a chance to visit all of his relatives here in America. เมื่อเข้ามาถึงในเมืองอเมริกานี้แล้วอยากจะพูดตามความรู้สึกให้ญาติโยมฟังนิดหนึ่งเข้ามาในเมืองนี้มีความรู้สึกหลายอย่าง Coming to visit America Uh, that he has many things that uh, arise and uh, feelings that arise uh, within him the way that he sees and, and uh, observes things. So, and many things. And so he would like to share a bit of that with you now. mm แต่ว่าจะขาดไปว่างอาหารทางจิตใจมีน้อย ดูจะไม่มีใครส่งเสริมอาหารทางจิตใจ ดูมันจะส่งเสริมทางอาหารทางร่างกายซะเป็นส่วนมากจะขอโทษด้วยนะ He said that in regards to uh, our physical uh, environment, the places where we stay, uh, the places that we live, are very comfortable and uh, very abundant. And also the food, uh, the nourishment uh, for our physical bodies is in great abundance, and we have plenty of that. Uh, but there's one thing that he sees that we're still in a shortage of, that we're lacking, and that's uh, nourishment uh, for our minds, for our hearts. And he says that uh, we still uh, have very little of that, and uh, please forgive him. <laughs> วันนี้จึงอยากจะขออธิบายเรื่องอาหารของมนุษย์เรา อาหารของมนุษย์เรามีอาหารสองอย่าง อาหารทางจิตใจอย่าง อาหารทางร่างกายอย่าง So he would like to talk to you and explain to you about uh, the two types of nourishment, uh, nourishment for the physical body and nourishment for uh, the mind. เมืองเรานี่อาหารทางร่างกายเห็นจะพอสมควรไม่มีแต่วนหดวนเนาะไม่ไปจะขาดเนี่ย said that uh, as he observes and sees all of you healthy people out there that uh, he thinks there's no shortage of uh, physical food and nourishment อาหารทางร่างกายเป็นของหาได้ง่าย ไม่ลำบากง่ายๆ ทำให้กายเป็นอยู่ให้กายอ้วน สมบูรณ์บริบูรณ์นี่ทำง่ายแต่จะทำให้ใจน่มีกำลังบริบูรณ์นะทำยาก But t s easy to find food and nourishment for the physical body, and uh, that uh, this is not uh, a very difficult uh, thing to do. But to make our minds healthy and strong, big and healthy and strong, the same as our physical body uh, is much more difficult. พอมองเห็นจิตใจเราไหมพอมองเห็นพอมองเห็นจิตใจของตัวไหม Can you see your own mind? Can you look and see that? Hmm. พอมองเห็นไหมมันดื้อไหม <laughs> Or is it stubborn? Or are you stubborn? เออเออ <laughs> นั่นก็เรียกว่า มันยังไม่อาหารมันไม่พอ มันยังดื้ออยู่ถ้าอาหารพอแล้วมันจะสงบ มันจะไม่ดื้อ This is that what we call not having enough mental nourishment, that uh, we're still stubborn. วันนี้จึงเตรียมการกระทำคือทำทางจิตวันนี้นั่งสมาธิ พาญาติโยมนั่งสมาธิมีทางเดียวเท่านี้อาหารของจิต So that's why he's taken this opportunity to lead us uh, all in a meditation uh, that uh, this path is the way that leads to peace and tranquility uh, and uh, give us true nourishment and food for our minds. อาหารทางจิตนี้ ถ้าหากว่าเราทำมีความสงบระงับดีแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันจะสมบูรณ์บริบูรณ์ขึ้นมาทั้งนั้นเนี่ยอาหารทางจิตนี่สำคัญมากที่สุด He said that when our minds are truly peaceful and quiet, that uh, we will be complete, that we'll have uh, nourishment and food for our minds, and so that this is uh, indeed of utmost importance. ให้นั่งจิตสงบเมื่อกี้เนี่ย ให้อาหารมันกินมันกินอาหารไหมหรือมันไปกินอยู่ข้างนอกมากกว่า He said just uh, a little while ago when he had all of us sit that he was giving you some mental nourishment. Uh, did any of you uh, partake of that or not? นี่เราดูเอารู้จักเจ้าของก็ดูได้ว่ามันเป็นยังไงเรื่องของมนุษย์และสัตว์มนุษย์ ที่เกิดมาในโลกนี้มีจิตเป็นของที่สำคัญมากที่สุด r e g a r d to all beings uh, that our hearts our minds are of uh, utmost importance to look after and take care of them ดังนั้นเราควรฝึกจิต ฝึกจิตที่ยังไม่ได้ฝึก จิตที่ยังไม่ได้ฝึกนี่ก็เหมือนเด็กๆที่มันเกิดขึ้นมาใหม่ๆนะไม่รู้เรื่องอะไรนี่แล้วแต่มันจะเป็นไปตามเรื่องของมัน มันเป็นเด็ก มันไม่รู้เรื่อง จิตมนุษย์เราทั้งหลายของมันกันฉันนั้น ถ้าจิตไม่ได้ฝึกแล้วอย่างนั้นก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันเป็นเด็ก ยิ่งกว่าเด็กๆอีกด้วย so that we should uh, take the opportunity the time to train our minds that the untrained mind is compared to a young child that doesn't know anything and that runs about in a very uncontrolled and uh, undisciplined way การทำจิตให้เป็นสมาธิ จิตเราจะมีกำลังก็เพราะจิตมันนิ่งทำจิตให้เป็นสมาธิมันนิ่งเป็นอารมณ์เดียว นี่มันมันจะมีกำลังขึ้น นี่การการทำกำลังทางจิตต้องทำอย่างนี้ แล้วกำลังทางกายจะต้องวิ่ง ตอนเช้าตอนเย็นออกกำลังกาย กำลังกายมันมี กำลังจิตจะต้องทำ ความสงบนั่งสมาธิ ให้จิตเป็นหนึ่ง ยกอะไรอันหนึ่ง เป็นต้นว่าอนาบานสติคือลมหายใจเข้าออกนี้เป็นตัวอย่าง ตามลมหายใจเขาออกอย่างนี้ค่อยๆ พยายามทำทุกวัน ทุกวันแล้วจิตมันจะมีกำลังจิตมีกำลังคือจิตมีความสงบไม่วันไหวต่ออารมณ์ In order to make our minds firm and strong and give them a lot of strength, that we need to practice uh, making our minds quiet, uh, one point in our minds, making them quiet, tranquil, and peaceful. the way that we exercise physically is that we do things, uh, physical exercise like running, swimming, and uh, all of the th- those things that are available. And uh, so the mental exercise we need to practice as well so that we can have strong minds and uh, one point and, and be able to one point and concentrate our minds. ดังนั้นจึงจะขอฝากประชาชนทั้งหลายชาวตะวันตกนี้ and so in this practice that we're doing, it's something that we do gradually, that we do it gently, a little at a time. And so that he wants to, I entrust this to each and every one of you, uh, to leave it with you, uh, for in order for you to uh, do that practice to make your minds big, healthy, and strong. <coughs> He said that uh, he thinks that probably in your life, in your daily lives, uh, that you probably never really reflect and uh, even know that you have breath going in and out. y e ถ้าจิตไม่ได้ฝึกมันโง่เช่นว่าเรา นั่ง นั่งทำความสงบอยู่เนี่ยบางบางครั้งมันจะนั่งอยู่แต่กายเนี่ย จิตนี่มันจะไม่อยู่มันจะออกไปทางนอก บางทีมันจะไปโทษเสียงรถเขานู่นโอ้นั่ง สมาธินี่ไม่ได้ เสียงรถมันมากวนเรา อย่างนี้ก็ได้ไอ้ความจริงๆไอ้เสียงรถมากวนเรานะ่ะ เรามันไปกวนเขาโกงกันข้ามไม่รู้เรื่องเลย ก็เพราะไม่รู้จิตของเจ้าของนั่นเอง When we come to sit and practice, uh, even though our physical bodies may be sitting here, that our minds are outside, running all about the, running everywhere. For example, if we're sitting here and we're thinking, oh, we hear the uh, sounds, the sounds of the cars outside, and oh, these sounds have come to bother us, and these sounds are bothering me. And he's asking you take a closer look at that, and, and that, uh, that in reality, uh, the sounds aren't bothering us, we're going out to bother the sounds. Yep. ใครเคยมีไหมเนี่ย Have any of you ever uh, experienced uh, a chaotic, uh, stirred up, agitated mind and uh, the pain and suffering of that? นี่แหละธรรมะ ต้องเห็นด้วยตนเองอย่างนี้ ถ้าเราอยากจะไม่ให้มันวุ่นวาย เราอย่าไปทำสิ่งผิดทั้งหลายเหล่านั้น ให้มันเกิดขึ้นมา มันก็ไม่วุ่นวายตอนนั้นให้เห็นโทษมัน ถ้าใครเห็นโทษ อะไรทั้งหลายทั้งปวงเห็นโทษมันเนี่ยมันก็ละมันได้ วางมันได้ถ้านั้นถ้าจิตที่มันไปทำที่มันวุ่นวายจิตก็เป็นทุกข์เหมือนไฟไฟแดงๆมันไปจับเอง มันก็เจ็บเองนั่นแหละร้อนเองนั่นแหละก็อย่างนั้น That's where we can see, we can experience and know the Dhamma. right in that very place where we're experiencing uh, pain and suffering, discomfort, whatever it is. Uh, the Pali word dukkha encompasses all forms of uh, unpleasantness, uh, imperfection, and uh, pain and suffering. And that very place is where we have to look. And if we see that it's painful, that it's unpleasant, then don't don't continue to put in those causes which are causing us uh, that pain and suffering, but to release them, to let them go, Uh, just like a fire, when you know the heat of fire and that fire is hot, well, then you don't touch it because it's hot and you're going to get burned. ยังนั้นพระท่านจึงให้ฝึกจิตให้รู้จักให้มีความรู้ รู้จักทุก รู้จักเหตุเกิดของทุก รู้จักความหลับทุก รู้จักข้อปฏิบัติถึงความหลับทุกข์ ชื่อว่าเป็นทางที่เราจะต้องปฏิบัติต่อไปนะให้มีความสงบ <coughs> so that we have to uh, know what dukkha is what suffering is and know what its cause what its cessation is and the path that leads to that cessation and that one thing previously that I forgot he said the importance of knowing that suffering uh, that we're experiencing that the important thing uh, for us to, in order to uh, free ourselves from it, is to see the blame, the punishment. Uh, the Thai word he uses is is a word that uh, there's not one English equivalent, but what it uh, generally means is seeing the detrimental effect that these things have on us, the harm and the danger in those things. And he's saying until we truly see that for ourselves, that uh, then and only then can we free ourselves from them. ดูแล้วก็น่าสงสารนะมนุษย์นี่นะ อย่างอื่นฉลาดหมดทุกอย่างนะ จะสร้างรถก็ได้สร้างเครื่องบินก็ได้สร้างบ้านช่องทั้งหลายก็ได้ เรียบร้อยดี แต่จะสร้างจิตของเราให้สงบนี้ไม่ได้ เนี่ยก็น่าสงสารเหมือนกันนะ He says he looks at all human beings and he says he feels a lot of compassion and feels very sorry for them that we can build Uh, airplanes, we can build cars, we can build houses, but we still can't build ourselves, we still can't build our own hearts. And he says he indeed feels a lot of compassion. ทำความสะอาดบ้านก็ได้ทำความสะอาดที่ไหนที่ไหนก็ได้ แต่ไม่เข้าใจทำความสะอาดใจของเราเนี่ยที่สำคัญ Says that we can clean uh, external things. We can clean our houses. uh, clothes, whatever it might be, that we know how to clean and look after these things, but that we still uh, don't know how to clean out our own minds. นี่เราต้องการให้ใจสะอาด ให้ใจสงบใจระงับซึ่งเรียกว่าทำกรรมฐานนี่คือให้จิตสงบให้จิตระงับอะไรที่ว่ามันเป็นเหตุที่จะให้วุ่นวายนั้นอย่าทำอันนั้นอย่าพูดอันนั้น อะไรมันจะเป็นทุกข์อย่าทำอันนั้นอย่าพูดอันนั้นอะไรจะปฏิบัติถึงทุกข์อันนั้นก็เดี๋ยวระงับอันนั้นเสียอย่าทำอันนั้นเกิดขึ้นมาแล้วก็ไม่มีอะไรเท่านั้นน่ะมันมีอะไรมีความสงบสุขสบาย that uh, this practice and practicing a meditation is in order to make our minds uh, quiet and peaceful and as we study and learn that we do give up and learn how to Uh, release and let go, put an end to those things which uh, do lead our lives into uh, painful and uh, unpleasant states. And uh, when we learn how to do this, that all that remains is is, is a very happy and peaceful and contented life. ถ้าเขากับเด็ก ที่มันแบกของหนัก ไม่รู้จักวาง ยิ่งหนักก็ยิ่งแบกไป ยิ่งแบกก็ยิ่งหนักไป ร้องไห้ไป ก็ยิ่งหนักก็ยิ่งแบกไป อย่างนั้น อันนี้ก็เหมือนกันจิตใจของเราไม่รู้จักทุกข์สร้างความทุกข์ขึ้นมาในใจของเราในตัวมันสร้างขึ้นมาแต่ตัวจิตนั้นมันทุกข์อีกมันก็ไม่รู้เรื่องของมัน Just like a young child that's carrying a heavy weight around and doesn't know how to let it go, the more that it carries uh, this heavy weight, uh, that the heavier it b e c uh, becomes, and continuing to carry it, carrying it around. and t h e not n knowing how to put it down, put down that weight, that burden. And the same with our minds, that uh, we don't know how to put down our burdens to make ourselves very light and free. การกระทำจิตให้สงบนั้นพวกญาติโยมทั้งหลายทั้งหมดนั้นอย่าเพิ่งเข้าใจว่า มันทำวันเดียวหรือสองวันเนี่ยมันสงบไม่ได้ ต้องพยายามทำเรื่อยๆไป ทำเรื่อยๆไปให้เห็นความสงบเกิดขึ้นมา Not to understand that coming to train ourselves and make our minds uh, quiet and peaceful, uh, don't understand that it's something that we can do uh, in a day, in a night, in a few days, that it's something that we do gradually, that we do gently, and we do continuously. <laughs> ต้องพยายามทำบ่อยๆทำไม่มากก็ต้องทำบ่อยๆ We have to do it a lot and we have to do it often. หรือว่าว่าเฮายืนหรือเดิน หรือนั่ง นอน ทุกอิริยาบถนั้น จะต้องให้มีสติอยู่เสมอจะพูดอะไรควรควรพูดไหมอย่างนั้น ควรทำไหมอย่างนั้น มันจะเบียดเบียนเราไหมเบียดเบียนคนอื่นไหมมันจะวุ่นวายไหมมันจะสงบไหมอะไรต้องให้พิจารณาให้ปัญญามันเกิดเสียก่อน we have to contemplate in our lives in all postures that uh, we uh, are continuously changing and, and uh, uh observing the posture of sitting, the posture of walking, the posture of lying, and the posture of standing up, and constantly reflecting uh, within ourselves what we're doing, if we're talking, that if those are the things that we should be saying, what are we saying? And constantly reflecting and looking within ourselves uh, what our intentions and what our minds are doing. knowing ourselves and investigating ourselves in this way ถ้าเราไม่ตามดูจิตของเราตามรักษาจิตของเรา ก็เท่ากันกับเด็กที่ไม่มีพ่อมีแม่เด็กอนาถา ไปที่ไหนก็ไม่ได้อาหารจะกินก็เหน็ดก็เหนื่อยเป็นโรคภัยไข้เจ็บ สารพัดอย่าง จิตใจของมนุษย์เราทั้งหลายก็อย่างนั้นมาให้ความเห็นถูกมาเห็นความสงบแล้ว จิตใจวุ่นวาย แล้วก็เป็นโรคประสาทเท่านั้นเนี่ย <laughs> The untrained mind is like an orphan, like a child without parents, and that it just wanders uh, relentlessly around and around, and with no uh, abiding place, with no one to look after it, and uh, until uh, if we continue in this state, uh, that we all end up uh, going mad. อาตมาเข้ามาในเมืองนี้ไม่เห็นอะไรจะทำให้เป็นทุกข์นะมันสมบูรณ์ไปหมดแล้ว ไม่มีเหตุอะไรจะให้เราเป็นทุกข์ถ้าเราคิดให้มันดีแล้วถ้าเราทำกรรมฐานแล้ว เพราะว่าอะไรมีมีทุกอย่าง ปากเราก็มีตาเราก็มีจมูก เราก็มีหูเราก็มีมีทุกอย่างครบบริบูรณ์แล้ว ไม่รู้ว่าจะทุกข์ทำไม He says, as he observes and sees it, uh, that in this country uh, everything is complete. uh, that we have everything that we need in our physical bodies, our eyes, our ears, our nose, our tongue, our feelings, our minds. We're all intact. I can't see any reason why we should be suffering. And so that if uh, we practice uh, meditation and and uh, practice properly, that there's no reason that any of us should be experiencing dukkha. <laughs> หรือโยมต้องการอะไรจึงจะไม่มีทุกข์อ่ะไอ้ที่โยมต้องการจะไม่มีทุกข์นั้นต้องการอะไรไหม What do you need uh, that uh, isn't suffering? ต้องการอะไรไหมที่จะพ้นนะที่จะไม่มีทุกข์อ่ะเราจะเอาอะไรมาที่จะไม่มีทุกข์อ่ะหาอะไรจึงจะไม่มีทุกข์อ่ะสิ่งจะไม่มีทุกข์ สิ่งจะไม่ให้เราเกิดทุกข์นั่นคืออะไร โยมเราจะหาเอาอะไร What can we find when we see that uh, won't bring us uh, suffering, lead us to suffering. Uh, what is that that we need? When hmm. เกี่ยว if you have problems, uh, doubts or questions, specifically pertaining to your own mind. ชาว ชาวเมืองอเมริกาแล้วนี่ไม่ต้องเดินอ้อมหรอกเมืองใหญ่เดินกรุงเลย มันนานข้างเนาะ เดินกรุงอ่ะมันใหญ่นะอย่าถึงเรื่องจิตใจเรื่องปฏิบัติเท่านั้น เนี่ยเดินให้ตรง that that in a big uh, country like America that Uh, we don't know, need to take uh, the roundabout path, uh, the, the long, slow path, but we can take the immediate, direct path. If any of you want to uh, escape and free yourselves from suffering? <laughs> ทุกข์เกิดขึ้นมาอย่าแบกมันไปทิ้งมันตรงนั้นอย่าไปสร้างเหตุให้ทุกข์เกิดขึ้นมาอีกเท่านั้นมันก็ไม่มีทุกข์เท่านั้น Don't build or make the causes for suffering to arise. And that's all there is to it. And when it arises, you put it down right there. And it's as simple as that. เอาตัวชาวพี่น้องชาวอเมริกาเราเถอะมารวมกันฮะรวมจิตรวมใจกันสร้างธรรมะในจิตใจของเราเถอะ and that all of us uh, should come together and work together uh, to build uh, and uh, develop uh, the Dhamma within ourselves. All right. All right. อาตมาก็จะมาช่วยเหมือนกันนะถ้าทำ He said if you're willing to do it then he's willing to come and help อาตมาเลี้ยงพระฝรั่งมาเยอะนี่ที่วัดตองกระโปรงมากเดี๋ยวนี้มาก แต่ไม่กล้ามากรัวรัวบ้านเจ้าของเนี่ย He said that he's looking after and training many Western people, and but all of us are afraid to come back. เป็นอย่างนั้นแหละเป็นอย่างนั้นจะทำยังไง เนี่ยตมามาช่วยนี่มาช่วยมาช่วยเพิ่งไปอยู่ในเขานี่หลายวันหกเจ็ดวันเนี่ยอยู่ในเขาในป่านู้นไปพักอยู่ในเขาเนี่ยไปตุงอยู่ในเขาเนี่ยพิ่งออกมาหัว They just they just spent uh, the last week up at my parents' uh, cabin uh, on the uh, the Skycomish River up on Stevens Pass, and uh, he didn't say too much more about it, but he was very impressed with uh, wildlife and, and uh, our natural uh, woodland and forests that we have here, we preserve uh, here in America. ใครเห็นด้วยไหมล่ะปฏิบัติกรรมฐานต่อไปใครเห็นด้วยไหม mm-hmm. Do all of you feel that uh, you want to do this, to practice uh, meditation, and this would be a useful thing? ของหนักจะแบกมันไปทำไมมันเหนื่อยพอแล้วนี่นะ There's all those heavy things that you've been carrying around. What do you want to keep carrying around? They're heavy. Let's put them down. พอแล้วของหนักพอมันทิ้งมาแล้วอย่าแบกมันไปเลยเหนื่อยเหน็ดเหนื่อยมากที่สุด Very tiring to c a r r y all these heavy things around. Just throw them down. Put them down. เกิดมาในชีวิตจิตเป็นทุกข์กลางคืนเป็นทุกข์กลางวันเป็นทุกข์ตลอดเวลา ชีวิตไม่มีความหมายแล้วนะ that in our lives, whatever we're doing, that all there is is, is dukkha, that uh, this is the way it is, and there's no longer any meaning for us in our lives. lives.ใครมีอะไรไหมเวลาไม่มากเลยนะอาจจะมาจะได้อยู่ในอเมริกานี่ไม่หลายวันเลยนะเออเวลามันน้อย do any of you uh, have anything that you would like to uh, uh, ask? He says that his time here is limited and uh, that we're not going to be here for a long time. And if I may, if I may add, uh, any questions that rather than just asking off of the top of your heads to uh, just contemplate it a little bit and try to keep it as simple as possible. มีอะไรก็มาศึกษาครับซะให้มันรู้เรื่องซะศึกษาต่อไปอีกอีกไม่กี่นาทีแล้ว จะฉายหนังอ่ะประวัติวัดน้องประพงให้ดู ให้ตาเห็นว้พอเป็นอุปนิสัย That for any, all of you too uh, at this time uh, to bring up anything that you would like to ask or bring up uh, because a little bit later on uh, we're going to show this uh, film that was made uh, in Thailand. Please. ถ้าถามว่าเป็นอะไรที่ชาวตะวันตกไปฝึกขัดกับลุงพ่อเป็นอะไรที่มาอยากจะกลับมา ใจไม่วุ่นวาย ใจไม่วุ่นวาย ใจไม่ค่อยจะมีทุกข์มันอยู่สบาย said that we're very happy and contented there and uh, don't have a lot of things to come and stir us up and upset us. <clears throat> you can go and see for yourself. <laughs> if it doesn't work out, then you can come back. <laughs> อัตมามันเป็นญาติ มันเป็นญาติชาวตะวันตกก็ไม่รู้นะมันเป็นญาติชาวตะวันตก ไม่รู้ภาษากัน ไม่รู้ภาษา แต่เข้าใจกัน มีพวกชาวตะวันตกไปอยู่มาก He said that uh, even though he can't speak our language, uh, that he understands us and that he feels uh, uh, as a relative uh, that he's related uh, to all of us. ไม่ใช่ว่าอยู่ให้กายสบายนะ ไม่ใช่ว่าอยู่ให้กายสบายนะกายเป็นทุกข์แต่ว่าใจสบาย This is that kind of uh, contentment and happiness. Uh, it's not physical happiness, huh? It's uh, a mental happiness, and that the body uh, has to experience a bit of pain and discomfort. ハハハハ。 <laughs> เตรียมตัวไว้เถอะชาวชาวตะวันตกเราเตรียมตัวไว้ เตรียมไว้พระศาสนาจะมาทางนี้ต่อไปเนี่ยพระศาสนาจะมาแล้วอาตมามองเห็นญาติโยมเนี่ยนะพระศาสนาจะมาทางนี้แล้วธรรมะจะมาทางนี้ เตรียมไว้ เตรียมไว้ For each and every one of you to prepare yourselves, he says that Buddhism and the Dharma is coming. ยังแต่ธรรมะยังไม่ค่อยพอวัตถุมันมากเหลือเกินแล้ว ไปที่ไหนมีแต่วัตถุทั้งนั้นเออจนกว่าที่ว่าเราอยู่ในที่นี่มันจิตมันเป็นวัตถุไปหมดเลยอาตมาเคยสังเกตดูเทว่าไอ้คนที่อยู่ป่าตามธรรมชาตินะก็คนที่อยู่ในเมืองที่เจริญนี่แปลกกันต่างกันเลยการพูดจาปราศัยต่างกันอากับปริญญาก็ต่างกัน เพราะอาศัยเครื่องแวดล้อมนั่นเองเป็นต้น there's still not a lot of Dhamma here, and but uh, there's a lot of materialism, and so much uh, that everybody has become that materialism, and going out uh, observing uh, in the countryside, uh, out in the rural areas, all the way from England to here. He says there's a big difference in the people that live in the country that live in the city, that their character, their temperament, their nature is much different than those that live in the city the uh, environmental uh, surroundings are uh, conducive to more wholesome, complete lives in, in more quiet countryside type environment as compared to the, the chaos and things that exist in the city. กลัวอย่างเดียวนะเมืองนี้กลัวอย่างเดียวกลัวอาจารย์กรรมฐานหลายเกินไป ที่เดชบักเซนบักเทรวาสบักวุ่นอย่างเนี้ย that he's just afraid of one thing when he thinks about. I mean, here he says there's just so many meditation teachers. He said there's uh, there's Zen and there's Tibetan, there's Theravada, and you know all over the place, all of these traditions. Everybody teaching, but uh, I don't know what it is, but not many people are practicing. <laughs> กลัวโยมเราจะถูกของปลอมนะถูกอาจารย์ปลอมกลัวอย่างนั้นมาก He said h e s very afraid and concerned that uh, you will find uh, uh, and uh, b e come into contact with imitations, uh, with those with fakes. ความเป็นจริงพุทธศาสนาเนี่ยพุทธศาสนาเนี่ยผู้เป็นครูเป็นอาจารย์สอนพระศาสนาอย่างแท้จริงนะ ต้องอยู่ในพรหมจรรย์ ต้องอยู่ในพรหมจรรย์อย่างเนี้ยเป็นพระสงฆ์อย่างนี้ตลอดไปเรื่อยๆอย่างนั้นสอนกรรมฐานเรื่อยไป That in accordance with uh, Buddhist tradition, uh, in accordance with uh, the uh, true tradition uh, as it comes, that uh, one who teaches uh, the Dhamma, expounds the Dhamma, is one who lives the brahmacharya or the celibate life and the life of a mendicant uh, monk. <laughs> be, be careful of those imitation teachers <laughs> uh, การอยู่ปรมจันทร์อย่างนี้ก็ได้อำนวยการปฏิบัติอย่างไรบ้างนะครับ ได้มากที่สุด อยู่ในปรมจทร์เจนนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เฉพาะคนเดียวหลายๆคนหลายคนได้กว้างขวางมากที่สุด เพราะว่ากายพรหมจรรย์เนี่ยไม่มีอะไรจะมากมายแต่แล้ว มุ่งสั่งสอนตัวเองมุ่งสั่งสอนญาติโยมทั้งหลายแบบนั้นให้มีธรรมะในมุ่งอะไรต่าง ๆนานาหลายอย่างอาตมาว่าควรแล้วอย่าพูดถึงมนุษย์มันก็มากไปแล้ว เดี๋ยวนี้มันมากแล้ว พอทีนะเป็นพรหมจรรย์ก็ดีเหมือนกันนะมันจะไม่มีที่หากินกันแล้ว มันยุ่งกันแล้วนี่มันเกิดรบราฆ่าฟันกันหลายแต่เพราะคนมันมากนี่ไปรักษาพรหมจรรย์กันก็ดีเหมือนกัน จะมีประโยชน์มากเหมือนกันนะ <laughs> He said uh, that it's indeed useful and conducive because our one aim, our one purpose is to teach ourselves and then in turn pass that teaching on to others and that the homeless life, the one of a bhikkhu, one who's ordained, is a very wide and broad path. And as he looks around, there's already enough people around making people. There's enough of that that some of us should live celibate as well. That uh, because of all of the people and uh, large population uh, that it sure wouldn't hurt that a few people to start living the life of a celibate. Mm, one, one other thing he mentioned is that the, the community of, of celibates, of brahmacharis, is, is, uh, is a very uh, strong and, and, and um, favorable kind of tradition to living together as a community and, and, and helping each other that, uh, that is indeed conducive to uh, our practice. ว่าในตามสมัยก่อนในประเพณีพุทธศาสนาเช่นเซนหรือว่าทิเบตนั้นเคยมีพวกที่แต่งงานกันและได้สั่งสอนดีทำไมเราไม่จะไม่ไม่ควรจะไว้ใจคนที่เป็นเป็นอาจารย์แต่ที่ที่ยังมีเมียน คนยังเป็นขโมยอยู่ก็ก็ไม่ไว้ใจนมั้งเนาะ เอาเครื่องวัดอย่างนั้นไม่ได้หรอก เอาเครื่องวัดอย่างนั้นไม่ได้ ที่จะเป็นพระศาสนาในโลกนะ่ะ ไม่ใช่พวกเทรวาไม่ใช่พวกเซน ไม่ใช่พวกทิเบต ไม่ใช่อะไรทั้งนั้นนะมันเป็นสัจธรรม He's saying that uh, to take that uh, as a measuring stick uh, that that it's not possible uh, to kind of gauge uh, by that and he's not uh, saying, uh, you know, looking down or saying anything against those traditions the main thing he's saying is that uh, to be careful and that they uh, the te- that Buddhism is not uh, Tibetan Zen Theravadan or whatever, but that it's the, the true Dhamma and uh, that uh, goes beyond and stands outside of all traditions. <clears throat> Ah, I. <laughs> คำสั่งสอนของแจ็คมันพ่อคิดยังไงบ้างเป็นยังไงฮะของแจ็คนะครับของแจ็คนี่ก็ยากเหมือนกันนะอย่างนั้นเราถึงบอกว่าพรหมจรรย์นั่นมันดี ไม่ต้องสงสัยแล้ว ถ้าไม่ใช่พรหมจรรย์ เราตัดสินให้ไม่ได้ He said to look for yourself. He said, you know, that's Jack's in a difficult uh, position in the way he's teaching. He says that's why he's you know, encouraging brahmacharya and celibacy.เรารับรองคนอื่นไม่ได้ <coughs> จะเป็นพรหมจรรย์หรือเป็นคารวะเรารับรองคนอื่นไม่ได้รับรองในแต่ตัวเจ้าของเท่านั้นคนอื่นไม่ไม่ไม่รับรองรับรอง เพราะไอ้พระศาสนานี่ยไม่ใช่บุคคลนะศาสนาที่แท้จริงไม่ใช่บุคคลนะบุคคลที่จะน้อมเข้ามาปฏิบัติศาสนาเท่านั้น เนี่ย คนไปทำผิดไม่ใช่ศาสนาผิดนะศาสนายังตรงอยู่ แต่คนไปทำผิดต่างหาก อย่างนั้นให้เข้าใจได้ว่า ศาสนาไม่ใช่บุคคลบุคคลไม่ใช่ศาสนา ศาสนาเป็นสัจธรรมตรงอยู่อย่างนี้ ตั้งโรคอยู่อย่างนี้เสมอมา He said that he's only talking uh, from his own experience and that he can't uh, be responsible or guarantee anybody, uh, anybody else. Uh, that uh, Buddhism, uh, the word he uses is sasana, and it Uh, the Buddha's sasana generally means the Buddha's, is generally translated the Buddha's uh, teaching or the Buddha's religion, if you wish. And that, uh, that is not any one individual or that that individual uh, is Buddhism or Buddhism is an individual. That uh, the true Dharma stands separate from all of that and exists separate from individuals and again traditions. เราจะต้องศึกษาพุทธศาสนานี่ให้แน่นอน คนทั้งหลายจะโกหกไม่ได้ ไม่มีเรื่องจะโกหก โกหกไม่ได้ จะเป็นพรหมจรรย์เป็นคารวาสสอนเป็นอาจารย์ต่างโกหกไม่ได้ ถ้าเรารู้จักพุทธศาสนาแน่นอนแล้ว Is it that I mean to study Buddhism that we uh, have to be honest that we can't uh, lie to ourselves Uh, that we have to, to look and, uh, and see and know uh, for ourselves. the other thing he said was about that Buddhism was that that it was the straight uh, uh, that it was a path that it was a, a thing when he was talking about the true dhamma that it was uh, just, it was straight and direct and again, talking that, that, that uh, outside of any one individual uh, or tradition.เขาเห็นว่าคนชาวอเมริกา จะเห็นว่าเป็นทุกข์จริงๆก็จะเห็นยาก ฉะนั้นก็ ขอนิมนต์หลวงพ่อให้อธิบายทุกข์อีกสักหน่อยนะครับ ต้องไปโยวัดประพงที่ Then you have to come and live at his monastery. ต้องทำให้มาก ต้องทำให้มากจเจริญให้มาก ต้องเห็นทุกข์จริงจริงจริงมันทิ้งไม่ได้ said that you have to develop and practice uh, a lot, uh, to do it uh, a lot uh, in order to uh, experience and see for yourself what suffering is, and then and only then can you uh, let go, can you put an end to it. <laughs> เอาอย่างนี้สิ สมมติว่าคุณแบกก้อนหินใหญ่ๆนะ <laughs> พอสมควรก็แบกไปเรื่อยๆนะ ไม่ยอมปล่อยมันนะ จะทิ้งมันก็เสียดายมันนะก็แบกไปมันก็หนักอย่างนั้นเนี่ยหนักจนกว่าเราจะตายเนี่ยเอาไปไม่ไหวนั่นเนี่ยคุณจะทํำยังไงจะทิ้งหรือจะแบกไปอีกอ่ะ we'll take this for an example say that you have uh, a big heavy rock a uh, really heavy rock and that you're carrying it and as you're carrying it along it's becoming uh, very heavy uh, but Uh, to put it down. Uh, it's really uh, regrettable to, to let it go, to put it down. So you continue to carry it, and it gets heavier and heavier, and you carry it on and on until it's obvious that you're going to die if you continue to carry this rock. So what are you going to do? นั่นแหละคือคนรู้จักทุกจริงต้องทิ้งถ้าไม่ทิ้งมันจะทับตายก็ต้องทิ้งอย่างนั้นรู้จักหนักจริงหนักจริงๆรู้จักหนักจริงๆ จนกว่าจะแบกไปอีกไม่ได้ มันจะตายก็ทิ้งแต่นั้นทุกข์ก็อย่างนั้น เห็นอย่างนั้นเทียบเทียบกันอย่างนั้น Because that's what dukkha is, carrying that rock until it becomes so heavy that you really know what that heaviness is, and there's only one choice to put it down. If you don't, it's going to crush you. ทำไมมันเห็นยากแค่เกินทุกเนี่ย Why is it so difficult to see dukkha? สุขเห็นง่ายไม่สุขอ่ะ How about happiness? Can you see that easily? มันมีราคาเท่ากันเนี่ย สุข สุขนี่ก็นานเห็นเหมือนกันเห็นยาก ทุกข์ก็เห็นยากเหมือนกัน มันเท่าเท่ากัน So that they have that happiness uh, and suffering, that they have the same value. Uh, that happiness, to really see happiness is, uh, is difficult as well. And uh, therefore, they have uh, the same value. or oh, when I hold my hands like this, it's the tradition uh, in Thailand, in, in our monastic tradition, and in Thai culture in general, that this is a, a very uh, respectful way to address uh, a senior monk or, or to address your elder, uh, one that say is, has been uh, ordained uh, for like five or more rains retreats, five or more years than yourself, and especially to one's own teacher. it's a way of showing in respect as you talk to him by holding the hands and they call a Y. It's kind of a form of, of salute. And uh, all pe- Thai people that uh, come to practice in the monastery and, and practice meditation and, and keep the, uh, the discipline in the monastery, they would, uh, almost every one of them uh, would do it and hold their hands up. But the monk, the tradition, the monk would never do it to a layperson. The layperson would always do it to a monk, but the monks would, wouldn't hold their or wouldn't like receive it uh, and here in our society, it's hard, in our culture, it would be hard to kind of uh, say it's like we would refuse to shake somebody's hand, but it's, it's really not the same. And it's kind of like lowering ourselves, and it's just not, it's not the proper thing to do. The people would feel, would feel bad if we did it, and some Westerners have done it, and uh, it makes them feel very, uh, you know, funny for monks to do that to lay people, because it's just, it's just not the done thing. ก็ทำเรื่องไหว้นะครับทำไมไหว้หลวงพ่อเมื่อพูดกันทำไม แล้วไปไหว้กันผมก็เลยอธิบายประเพณีนะครับเอาเอาเตรียม ไม่ออกมันจะปล่อย มันจะมันมันเป็นเป็นเป็นชีวิตของชาวฝรั่งหมดเลย มันจะจะมีอะไรที่จะไม่ปล่อยวางไหมครับมันมันดูยากไอ้ที่ไม่มี ก็มีปล่อยวางแล้วมันไม่มีอะไรจะหนักแล้วไม่มีอะไรจะปล่อยวางเลยอย่างนั้นนั่งเฉยๆเดี๋ยวมันเราไม่มีอะไรแบกเราจะทิ้งอะไรไม่มีอะไรแล้วก็ไม่มีอะไร When we're not carrying anything around, then there's nothing to let go of. Sitting there right now, you have, you're not holding anything that you have to put down. So where's the problem? นั่นพูดถึงเหตุมันนะแก้เหตุมันไม่ใช่อื่นแก้เหตุมันอันนี้พูดถึงมันหนักอันที่เรื่องเรื่องที่ไม่ปล่อยวางแต่พูดถึงว่ามันไม่ขัดข้องแล้วก็อยู่สบาย ก็เกินก็เราเราไม่หิวอาหารนี่เราจะทานอะไรหรือเปล่าก็ไม่ทานเฉยๆอยู่ตท่นี้ เรื่องเราหิวอาหารนั้นเราต้องทานอาหารแต่นั้นเรื่องเราหนักเราต้องทิ้งอุปมาประมาณ it's it's like you know he's talking about the cause and when one uh, has done that uh, that uh, there's no longer uh, any need to do anything uh, just like uh, once we've eaten uh, our fill and we're satisfied are you going to continue to eat ต้องยากอะไรมันเกิดปัญหาอะไรมา มันเกิดมาจากอะไรที่ไหน เราต้องรู้จักมันทีให้รู้ความจริงมันที่มันเกิดมาจากอะไรที่ไหนเรารู้จักมันเกิดมา f u t in those problems and things that uh, we experience too, look to the cause, uh, to their source. What's the cause of them? And uh, then when we see the cause, can we uh, do something about them and put them down or work uh, them out. อันนั้นพูดถึงจิตจะมีปัญญาด้วยนะถ้าจิตกำลังสมาธิอยู่นี้มันเกิดปัญหาขึ้นมาปุ๊บเดี๋ยวนี้ต้องแก้มโดยวิธีว่าอันนี้ไม่แน่ ออกไปไม่แน่ เอาอนาปาสติอย่างเดียวเฉยแต่นั้นทำไปเรื่อยอะไรว่านั้นอันนั้นเป็นอย่างนั้นไม่แน่อันนั้นเป็นเงินไม่แน่ ไม่แน่ทั้งนั้นนะ so that what he was just talking about is uh, someone who uh, is uh, has wisdom has arisen uh, in their lives and uh, they know how to uh, deal uh, with their problems and so like Uh, in the meditation practice and sitting and concentrating in one point in our minds, that as these things arise, uh, that we're mindful and aware and see them and see their cause, and then we do something, uh, do the right uh, uh thing about them in accordance to our, our with our own wisdom. wisdom.คือมันต้องฝึกเพื่อจะได้รู้ความกังวลหงุดหงิดของใจใช่ That's right แต่ว่าเรา เราไม่ต้องอะไรมันมากหรอก เดี๋ยวมันนั่งสมาธิปุ๊บอย่างเนี้ยตาตอนมันมีอะไรเกิดจะมาปุ๊บอย่างเนี้ย เราดูได้ก็ดูดูไม่ได้ก็ไม่แน่นอนจิตยังไม่ฟองใสในเวลานั้นยังรู้มันไม่ได้หรอก รู้ก็เป็นสัญญาเฉย